sawa ni unywanyi wa mbere ku murongo mwitwa gute sinjye kwivuga izina eee eh, ntushoboye kwivuga izina oya oh, hmm. yego none uherereye he ho ni bukinanyana yego hmm, ni bukinanyana havugwa iki munywanyi wacu n'aho atashimye kwivuga izina ni telefone iracitse ryacu riraduzwa iry'abakoroni riramanurwa ingoma impundu zirayagwa burundi bwacu irasamirana isa yego namwe ni gute turashima umeze neza yego ninde tuvugana nduwaye gasabo mu kinya mu ruyigi nduwaye eh? ni sawa sawa eh havugwa make imvura yarenze mm, mm. no munsi alo waduza akajwi ni jackson mwakira jackson gute amahoro meze neza bashatse nshima kwera uwiteka aho ni sawa na iminsi myinshi go batwarukana kera kwe eh, noneho udahamagaye gasha wumva two gutora <laughs> radiyo isanganira kwera yari yademu yari yadanse ariko ubu bimeze neza ubu ubu ni onorayini no kuwa mbere uheze abo twavuganye bose barashima ntabwo ni sawa kubera nta ngorane ni sawa none jegisi rwacyo ndashima kubera uwiteka ah, ndashima uwera atari umuceri mm. ego n'umuceri ngira urawufise urinze <laughs> uvuga uko ngira urawufise oh, ni mwumbo nyinshi mba ndabafitiye ngaho ku isanganiro aho ni sawa tubwire amakuru avugwa hiyo neza neza ntarambiye abantu bagomba kwakura mm. ni ikibazo cyerekeye cy'ibigori mm, ibigori bya ibigori bagura muri leta uno munsi ibigori n'ikigo turagurisha habaye iki ujya none ushoye nturonka amahera mm. numva uba wagurishije ikibazo cy'amahera baravuze ko kigiye gukemuka yego kigiye gukemuka mugabo amafaranga vema ntayo turi ko turaronka nk'ubu igihe kingana gute mubishoye nk'ubu ku wa mbere twarashoye bwa n'ubu ni umunsi amahera ntiturayaronka nk'ubu mushoye abo muvuganye baca babwira gute twe baduhure si tukarindira badutelefone tukaza gutora amahera ah nibo babitelefonera urumva atabonetse turarindiye mugabo muri mwebwe hari abo bamaze gutelefona nk'ababitanze imbere yanyu iyo bwa mbere bababita babarisha amahera yego ubwo uno munsi wapi mm, twe tubona ko umengwa ibigori kweri mm. sinzi ko tuzagurisha kweri mm. muzagurisha yego nta ngorane leta kweri tugufasha tugurisha yego kuko ugiye kwitura abajya abantu bo muri ngo bacaguye nica n'iki mm. bacaca bica umwene gihugu <laughs> yego nimba mwaragurishije n'uturesi mudufise n'isaha urumva mm. kubera baca bakira ibigori bikeya bakubwira yuko n'ubu eh, baba twanditse ku mitumba mhm. ibigori umuntu ategereza kwimbura mm. kandi wiyandikishije bakubwira yuko wiyandikije nk'ibiro amajana ko utamurenza ibiro atanu mhm. umugabo bacakubwira yuko uzana umufuko umwe cyangwa ibiri y'ibiro bingahe y'ibiro ijana agace amajana abiri eee ariyo wotegereza kugurisha mhm. iyindi ugacisha kweri baraba kweri tukagurisha kweri rwose iyindi muca muyishira kubera urabona imitahe yose twaherekemo mm. ubu iyindi uca mu nzu none wagurisha badaguha uburenganzira mm, ni ukuvuga ko batabakirira ibirenga amajana abiri eee eh, bacavuga ngo tubanze turindire ngo bivanye n'amafaranga ngo ahari mm. ngo ntibacaduha ngo ntibacagure ibirenze by'amafaranga ngo adahari natwe tuca tubitahura baba bafite urumva amahera make yo kubariha eh. mm. ikindi mhm. mu bisanzwe rero narigeze kuvuga kandi nama nabivuze ibintu byerekeye by'amabarabara yacu yapfuye mm. afite ibarabara ryo kuva mu nyakireho urabona eh, n'umushonge mm. muri mutumba byarapfuye mm. umanuka ku ibarabara rica ku kiraro cy'indarayi pablo we arahazi kuko yarahashize ukajya ujya ku kimwakiriro muri buhinyuza mm-hmm. tuba abantu benshi batwawe na ambiranse baje mu nkinga hmm. barakunda gupfa kubera ambiranse n'ibibuyebuye gusa hmm. numva bacagenda nabi igendera bacekangura kubera ibarabara ryarononekaye mhm. wasaba rero n'ukuri leta ko iyo dufata mu mugongo hmm. bakaraba ko ikintu rusange ntabwo tudakora ko turagikora kandi tukahafurira mbwa kubera imvura nyinshi imvura haca hasubira guseruka mm. yego byasaga yuko kweri bodufata mu mugongo leta n'umubyeyi eh, n'umubyeyi wabo bose bakaraba kweri bakabirudukorera yego tunashima n'amatara arimo araza ngayo mwakiro eh, umva atari sawa none eh nabageze mm, ibuhinyuza bimba bashiraho n'amafoto yego ubu ni mitende kwere iterambere ryabashwaye eh akanyuma eh. ni umusesekara batwemereye kuri idine ngaho ikagomba umusesekara w'iki w'ikawa none mm. ko bagomba bavuga igiciro cy'ikawa wumva mhm. agasesekara kacu batarana bitagenda gute mbere n'impembo y'abakoze mu bitanda barongi bagira banikira ntituranayironka bamwe ngabo murafise icizere muravye ibyo bababwiye yego ntangora ntaho je numva ari sawa no gutekana mukarindira isaha kwigera reka turindire turabe sawa ikizovamwo burya ikawa ni hatari reka <laughs> sawa igihe uzosanga baraduhaye abo bashense gabo uzoronka gumana ukwizera basha ijoro ryiza rero ngaho yego kandi tiyambu cyane bose bariko baragukurikira gudiyo bibara niyo ngabo jene ngahe mwakira gwemwe sawa mm. Halo. Oui. Sawa. Yego. Mhm. Ni wa mwene huko naye nkubiye ativuze idini. Mhm. Eh ndagarutse rero ku murongo. Uwibukina nyana ariko. Yego. Mhm. Kinagire mvugiye. Mhm. bintu byerekeye isukari twebwe mhm. ino muri zone masango mhm. ntawe badushikiriza abashefu badutwara mhm. indi mpamvu rero muzo tubahize imbere baca bayishira barayigurisha ku mifuko uko iba yacu mm. mubona bayishyira kereke pari ikenda kereke karumba bikirisha mu kindi mm. mwe mugiye mu kubaza ntiyagire na kimwe babishura nta n'inyishu baduha indongozi zanyu none zibafasha gute gabayiha indongozi nyine umushefu de zone agaca yikebereza ku ruhande yego none chef de zone ntabwo umutwara akabimenya eh, nabyo rero no kubiraba mukaraba koko yuko nawe ibyo bintu biri ko biraba ah. hama gutyo nawe agashobora kubikurikirana mbaho ikindi cya kabiri mm-hmm. iyo ariko bavuze ngo umuziki ariko bibiri nabi byahandi bitatu mm. iyo tuba kuri bitanu bine n'atanu ubu ari bine amusiteri eh, eh, eh. none ntiziboneka ntabyo izo muca muzigura he none kuri ibyo biciro bya gutyo hari igihe basikura ububanza mm. cyangwa ahantu hitwa indora baca bashyiraho ko rero aya taransiporo mu kuduza n'icyo no kuza muragishikiriza ababatwara bo barabibona mhm. ariko nta nyishyu babitangako eh, nta babona niko nta nyishyu babitanga kuko iyo turonka inyishyu twebwe abantu bato batabereye eh. mugabo babidandaza ni bamwe nyine musanzwe muzi basanzwe babidandaza baca bishyirira ko akantu barengejeko yego Eh, ni ikibazo cyo kwiga mugire umugoroba mwiza nyine ko umunyakubahwa umushikiranganji mm. yavuze ko abapolisi baje ku birindiro bizwi mhm. ariko nkaba mbona yuko kugira akayanza mm. hari abapolisi kandi bakaba batoreza igituri mm. dufasha mu guta mwabibonye gute bara hari icyo bagusabye we nta kuntu babitoza ku mamoto no ku mamodoka hari eh. bapfa gutegera ata kirindiro cyangwa atabyo barondeye kumenya hari ikirindiro cyerekeye environema environema mhm. rero nicyo bisunga mu kiriti gatoza amafaranga mm. batoza amafaranga bisunze iki kujya barenza abantu baba bakoze amakosa kuba bakoze amakosa sinamenya kuko ugenda umwana w'igihugu bavuze ngo ni kujya barenza ngo abantu batwara barenza abantu ku modoka cyangwa ku mamoto eh. mva rero mu kubahana baca babatoza amande eh. sawa mugoroba mwiza inama mm. Allô? Allô? Oui. Mbona amahoro? Ni sawa. Eh, tuvugana nande? Ama. Muri bande tuvugana? Mm. Ni Tanasi mu Ruyigi. Mm. Ego. Tanaze ni hiyo. Eme ni amahoro turashima kwere. Aho ni sawa natwe turashima. Ikibazo nashaka gushikiriza. Mhm. Mm ikijyanye n'ishyirahamwe rya limitere uyu muhora wa limitere ugize iki halo ndakumva nti ugize iki uwo muhora halo halo atanazi umuhoro uramwankiye nk'uko yari karabivuga halo jambo jumbo, jumbo, jumbo. Watoto ya mabano wanatumia salamu. Halo. Ego eh, ndi sanati ngaruka. Eh tana byari byacitse. yego mhm. hanyuma wari kuvuga umuhora wa rumite mu muhora wa rumite kabisa na serivisi yose isanzwe ahari ubu nyine n'amameko n'itukiro urumva nyine twashakisha kabisa iyo uri kuravugira ko niyo niyo waduhamagarishije iyo turi ko turavugana ko niyo waduhamagarishije ya rumite none ko wadutowe ahubwo mm. nashyikirizwa ikibazo kijyanye n'amaserivisi ahahora mhm, ni ukuvuga ni ukuvuga urumva nyine twese banywanyi kabisa tubona ntabwo twasaba nyimba aho baho nk'irindi kubera twebwe ino dukoresha mitirere yonyine mhm. nimba aho baho nk'irindi turema nk'andi mashyirahamwe ya na mobe ya ekonete noza bagashinga amahante hanyuma tukaba abanywanyi bayo gukora imitere yonyine turema tubona amenyo yaturije rwose n'izindi ntizifata hiyo ikindi gifata nk'abitutari limite nta wundi muhora dukoresha usanga rero ari kubera muri benshi rero muyikoresha mba muyikoresha mwese nka leta nyine kugira ngo igende imihora tudushikire nka nk'aho impungwe twebwe kabisa turanyotewe indi mihora kabisa mishyashya bikaba mm. amashyirahamwe rega aho baba ariko barabikurikira barabyumva no muri rumitera aho baca bamenya agahaze hama bagakosora murakoze murakoze kabisa hamwe twashaka ubu kumviriza girango habone ikindi mihoro akamaho bariko barakumva yego murakoze sawa sawa sangu kweze sangwa maoro ani watu sangu kweze sangwa maoro ani watu alo ngashanika isoni ngarutse kweri kandi mu mbabarira nikatora apakiye hari akantu wibagiye kuvuga yego mm. ku cyerekezo cyayo imitere imitere kweri twarabuze iyo duhungira mm. eh, ukuri kw'imana aho mwiyumvira guhunga umuhora kweri ubafashe rimwe mm. tubwire muri rebu mm-hmm. wari tworohewe mm-hmm. muguno munsi byatuyobeye mm. jewe ntafite amajana atanu mbona y'ideni mbona ngo ntunguka ngo ijana na mirongo umunani ibyo bintu byaratuyobeye natewe muri limiteri naho bashaka bakaraba ubu mhm. mu kwezi nsanga ndi mu bihumbi ijana na mirongo ukoresha ku kwezi nkoresha wegura umutunzi mugabo oya si ubutunzi bivana mm. n'ibyo mba ndimo ndakora utubonisi mm. baduha twadufasha eh. uno munsi nta kabonisi baduha mm. none mwumva tuzotera imbere gute iyo limiteri itarimo iradufasha kweri twatara imihora nkabona mobe mhm. n'izindi za izorekonete ubu mhm. n'izindi zakoze na basi bakadushimira amahanteni tukarongera dusumira none aho rumitere nk'ayo mahera ukoresha ukagira nayikwiba saa yo uba wakoresheje nayo dukoresha muganza asaba kwindi imihozo none ko babaha amabonisi mm. none natwe ata amabonisi baduha <laughs> ega imihora yose ntiyamirika iratanga amabonisi uyu aragira liberite na liberite yari aho hose bidakunda birakunda none nk'ubu imihora yo muri tanzaniya mm. inoti y'igihumbi urakora mpaka ukikura umunsi wose mm. nubwo rero ntitubashore kaba urumva wewe niwe urafise gutora uratora ukavuga uti jewe nshima gukoresha uyu muhora cyangwa gukoresha uyu twese ngejeje n'abantu baterefone abaye imiti nkoresha kweri muraba mukaza murama agashumbusha we wavuga uti kubera ukoresha amayinite menshi nabo baze barakuraba ryiza oya ntibikunda muzobiyaga nabo rero twese nzi yuko ukoresheje menshi bahora bamwongerera ko sinari ndabizi oh, oya oh, ntoba oh, eh. nkuzi uraba mm. bakatugirira akabonisi mbere bashyiramo amajana ngahe eh, bakaguha ibihumbi cumi na bingana by'amayinite mm. ya liberite eh. eh, ni umugubu abikuye kweri nta n'amamesaje nta n'amamega twa tumesaje tuza ku bwinshi ntitukiboneka nta n'utumega ubu mm. n'amamega yaba duhuza n'ibihumbi cumi na bingahe mu kwezi mm. kandi za bihumbi bitanu ngira ni ukujyana n'ibihere basha twakaba iryo shyirahamwe none mbega eh. mwumvirije ibiciro byaduze muri rumetero cyangwa byaduze hose tuzi ko iyo byaravuye eh, murabaza n'abandi mwumve ko bitaduze ku rugero rumwe bisunze aho amategeko ariko barakorera ko ageze cyangwa eh, erega nawe mudufasha mm. mukaduha nk'umuco nk'uko mukunda kuvuga amakuru ku isanganiro ndabizi yuko iyo biduze kenshi bidugira icyarimwe murabanza mubaze ntimwidogerere umitere gusa musanga n'abandi baradugije kuri urwo rugero hari igihe usanga namwe amakuru nk'abavuze yerekeye bya byaduhutse Hello? wi Imana ndabihangana n'intongo bariki. Sindiko ndakumva nuko rivuga buke buke. Vuga buke buke twumvikane. Ego ego. Aha, ngurinde. niyo ngabo Alex Mwanyaganga Alex ni sawa ni sawa mm meze neza ni buke buke ni kuvuga gucyo uri kuriruka none nimba uko horaho yandimye none ndabigenza gusa <laughs> ah, kuvuga nk'uri kariruka niko horaho yandimye yakuremye gutya niwe yampaye ijwi ryo kuvuga nguko okay ni sawa yego yego ndiho ku bwayo eh nyabihanga hayagwa make wapi wapi nk'ibyo nyine ubu ariko aravuga avuye ku murongo ibiki ukuri muri n'imitore n'abasuma ibyo je navyo ndakwemerera kuvugira kuri iradi nabasoma kuko amayinite yabo amara umwanya urume rumara none nimba uyakoresha uca wemeza ko arabasoma oya nkuko yakivuze mm. sico kimwe ugeranije no muri rewo mhm. yego none ja muri rewo rero gica coro oya imirongo yose turayikoresha eh. mugabo nimba bimeze uku ahariya naho bikamera uko tubivuge uko bimeze usanga uri kurihendana yagiye nakubesha kuri ngo icyo nicyo nazize kubesha none wowe ubipima ku rugero uruhe kugira wemeze ngo ababariba abandi ntibibe oya twe nta mpimbo dufite dupima ko twebwe impimbo dufite dupima ko n'umwanya uvugiye ku kubaya ukuri murongo nyine ukavugira kwaya ngo usanga ntuvuge umwanya umwe nonewe ntiwumva kuri kuvuga nko rega nturi umufundi wewe nawe reka kubyemeza abafundi barasenye n'ababiharura yego eh. kuba umufundi sindi umufundi eh. mugabo icyo womenya uko amenti yo muri ruhu tuyakoresha azi uko dukoresha ayo muri limiteri nakubwiye rero aho gica cyoroha mwese aca akoresha umuhoro umworohe aramba ko ayo muri limiteri aramba ca wigurira ayo muri rewo rero bibaye ngombwa urumva ahubwo yabaho muri icyo yindi shyirahamwe limiteri twiheza oya hari n'aho usanga ari uri kurihenda oya oya ishavu ry'umubyeyi ririrwa alo alo ni alo alo Eh, ni kabura ezekiel batazira biganiro biganiro ni sawa eh, ni mpore n'ukuri turashima kabura turinako ibyo biganiro ubikorera he eh, ndi ku mutumba w'ibugongo zone kinyinya kinyinya halo ndakumva ndiko ndabumva neza je ndakumva ariko halo ndakumva biganiro ndiko ndabumva neza kupa rero usubire uhamagare gushasha eee eh, banazira biganiro ndi ku mutumba w'ibugongo we uri kuranyumva ariko eh, aha ndi ko ndakumva urukinare urumva rero uri kuranyumva eee eh. naho wavuga ko utari kuranyumva uranyumva nta kibazo ndakumva rwose ushikiriza icyiyumviro icyiyumviro mhm. ni ikijyanye ya limitere iyo bagenzi bawe bayivuze ko wowe aho uherereye bimeze gute aho mperereye amarezo no gucikaracika birererega ntawe ubikontorora mbwa none turabe murabe muturungikire iyindi mirongo twashobora gukoresha <laughs> ariko dufise imirongo itandukanye haratanga irindwi na gatandatu haratanga itandatu na rimwe haratanguza mirongo ibiri na kabiri yose ntiwobura ututorako none uyu wowe turiko turavuganira ko si umurongo yego wowe kudu waduhamagaye ku murongo wa naguhamagaye kuri uyu turi kuvuganira ko urumva rero urashobora kuturo eh, none wumva tutari ko ni ibyo rero muri ko ngo imirongo ngo tubahe yindi tubaha imirongo ishika kuri ine ntimwabura uwo mudutora ko nawe murabe ingene mwoduhinyanyurira amarezo tukaguma tuyaronka nk'ubu je ndumva ko ufise rezo deja turiko turavugana je numva ari worukinta gusa nivyo rero aho ico ni ikintu gikomeye cane hanyuma ikindi mhm. abandi bararonka amabonisi kuri iyi mirongo twebwe mm. natwe ko tutaronka amabonisi ni ukubaza rero aho musanzwe mugurira amayinite yanyu ni ukubaza aho musanzwe mugurira eh. Eh, imirongo musanzwe mwo murabaza ati kubera ko tutaronka bonisi yabe musa muraraba murabe ku mirongo yose ingene musa muraduha amabonisi none twebwe none turi iyo mirongo gasha nsekiye hava udutuma akazi atari ak'iwacu nagira ngo ningo nibyo muca mugora kugira ngo natwe dushikirwe twebwe aha turi ko tuguha umurongo kugira ushobore gushikiriza iciyumviro hama iyo nkuru tutamenye niyo tubasaba ayi nkuru mutamenye eh, yego mugabo twe ntitujejwe gutanga amabonisi ntubyitiranye originale sawa rero murakoze rwose yari ibiganiro bugongo ribandaniriza akazi ni sawa ezeki nta ngorane sawa sawa moja life ni kama upepo ukimufanyia mwenzio baje kesho yakikufikia utabaki na tulipopanda milima na mito pia na bahari halo halo radiyo ni sawa ni sawa ni sawa meze neza twe turashima basi muri bande ni felix ni mwaro muri komine ndabo felix yego ni sawa ni sawa turashima ubu turashima akavura niko kari kamaze iminsi katagwamo ubu turagafite turashima numva musa amakuru meza rero yego kandi nagomba ndabashimire sawa murakoze murakoze cyane kutuita kuwa sisi ni vipofu, kisa kwa sababu sisi hatukupenda shule, wenyewe ndo wakatukosesha shule. Walikuja wakapeleka baba zetu, ukijua labda wanawapeleka pengine na sisi wadogo watoto we quit school, tulitolewa shuleni tukipelekwa vitani, tukede bombs and bombs cases, balls cases, everything guns you know <laughs> Allô Allô Oui. Leonard Leonard sindiko ndakumva neza. Leonard mukinyinya. Mhm. Umutumba wa Ni sawa none. Eh ni sawa makuru mutamenye. Mhm. Namakuru atanye ni mupolisi araho akorera ngaha kabanga hakumaguru. Yagize iki? Badawe ingwara kwaye niyo kuguma yo magura abantu. Hm, bapfuye iki baba bapfuye iki bagabo twe natwe biratuyobera kwende kandi hamaze iminsi mikeya mugabo baza ku mazi abantu araduka none asharaduka kandi rero ni mukuru ni mukuru w'abandi nyene kuko haba abapolisi babiri hm. nawe azumva rero ryari yakubise abantu n'ubu bariko nyene baramuburanya nyene aho kuba yakubise hm. bica bihera gute ko yari icyo ducungere umutekano hanyuma akaba ari wahaya atusinzikariza ubuzima twasaba ko bapfa bakamukuraho bakamusubiza ahandi bakatuha abandi kumuvuze ngo baramuburanije byaheze gute simenya ko byaheze gusa muganga niho bari mu manza ziwe nyine ku muntu yakubise ataca muziza hmm. eh. murabishikiriza ababatwara abandi eh, abatware nyine bariho ku mukuru w'umutumba eh, n'umukuru w'umugambwa ntungoye umugambwe nyine ku mutumba hmm. hama eh. bica bishika kuke gusa sinabitoje neza kuko biragoye izo manza ntizari zikenewe kumvirizwa abantu bose bagiye mu mwiherero mm, urumva rero ukumenya icyavuyemo eh. ibyo byiza kugira ntimugumane inkuru imwe gusa eh, harimo ikindi nacyo mhm. ukuri uyu murongo wa limitere mm. ukuri sinzi uko washaje ahubwo ikiriho nimurabe lewe ibandanye ishinga yandi marezo kugira dusubire muri lewe kuko kweri urazi ibiciro byabo kweri biragoye kabisa ariko barabakurikira barumva ikibazo mufise ego kweri kuko uriko uraraba mesaje wisigaye igenda kuri bibiri n'atanu mm. nicyo dusaba kuko rero niraba itaruka ishinga amande murakoze Allô Allô Oui ndi nta matungiro mu gisuru komine Nyabitare none hmm, Nyabitare ri ni sawa ni sawa twe dufite ingorane yo kuguza ibigori mm-hmm. ni kuvuga dutwaye kuguza ibigori batubwira ngo ntibyumye mama ngo harimo ubucafu mugaba bose bizaniye amamodoka kubona babagurira twese inzira icyo baduhora <coughs> aba bose ni ukuvuga iki abacagiri babizana n'imodoka bobo baragurirwa mu gatwe ntitugurirwe munyagihugu abifise ku mutwe ntagurirwa oya kabisa hagurirwa ab'imodoka ab'imodoka bazanye byinshi nibo bagurirwa mugabo uzanye utuguna tubiri cyakagunira wirirwaho n'abandi ko bavuga ngo uzanye byinshi ahubwo ntibakugurira mwe mufise eh? ivyo bike bike ntibabagurira twe sinzi uburyo bimeze ariko abandi twumva ngo biragurwa twe twamira mu nzira yumvire nk'ubu wabitwaye hmm. umukozi ukamuhemba hanyuma abisubiza inyuma wumva atari ingorane none bababwira ngo muyusubize inyuma kubera ihe hamwe hamwe batubwira yuko ngo bagomba bamanza bapakire ngo ibyo byaguzwe mhm. bikwemerera yuko wobibikaho hoho urumva uca ubisubiza inyuma mwese mwese none niko bigenda basha ingorane rwose kubera ino turabura n'umurongo aha bose baba babivuze sawa ikibazo cy'ibigori kiguma kivugwa nibaza ko kiriko eh. kiratorerwa umuti sawa sawa mugira ibyo ryiza twese alo alo alo alo isawa yego urinde Yolanda. Yora ni sawa? Ni sawa. Uhamagaye uri hehe? Ndi muri komine ntara ya Sabwe? Ndi mu isare. Mu isare? Intara ya Bujumbura. Yego. Byifashe gute hiye? Twe ni sawa mugabo imbuto z'ubwishyira twazibuta. Imbuto ziki? Z'ubwishyatsa. Z'ubwishyatsa. mugiye kuzirondera bababwira gute ngo bwarabuze ndetse ngo n'ibihumbi icumi mu gatwaye oh, yoranda ko ndi ko ndakumva nabi nabi halo halo wihagarara neza tuvugane ngo ngo iki eh? ngo ikiro ni nk'ibihumbi icumi ngo naho nyine buboneka hoho ubwo bw'ibihumbi icumi babugurisha he twaragiye kubaza komotike bavuga ngo ngo ntabwo ngo acyuma eh mwahara nga twara tu je ubona kana karumwa kuza bitanu hanyuma mu nyuma ndabugura ibihumbi umunani eh ye mugubu uye ntabwo aho onye ibihumbi umunani hari ryari hari ryari eh aho mu buheruka ku bihumbi umunani oya harahetse indwi zibiri ubu rero ni ku bihumbi icumi nta n'ubuhari none ku icumi suma nta buhari nta buriho mbega ubu ntimubike imbuto mwebwe kubera dutera burwara sinzi niyo mvangira ngo sinzi ukuntu bimeze eh. yego murabe kwezi kujya imbuto n'izo bwigeze nazo yoranda ntituri turumvikana neza ariko twumvise ikibazo bafise muri iyi sare ni imbuto z'ubushaza bataronka byoroshe halo wi ni sawa kabirori eee eh, kabirori ni sawa yego ni sawa eee eh, hiyo mumeze neza ego eee so nashaka gushikiriza mutamenye yego ni ikijyanye no kwa muganga mm-hmm. kwa muganga itabanga uzindutse mu gitondo uvayo saa kumi n'imwe kandi uba wazindutse mm. abaganga bahari ni benshi mm-hmm. ariko ugahiga icyo baba barakora ukagitena mm-hmm. reka uyandi wazindutse none bareka kubakira bababona mwicaye aho mwicaye aho kuvuga bababona ugasanga amakaye barunze aho baba bakurumbitse hose usanga amakaye nyine hama bagace bakoriye ni sinzi ayo matelefone bajyanye n'ibitabo ni ukurana areka kubavura ari ku itelefone eee eh. mukahiriga umunsi wose ari ku itelefone yego none bikora bose abantu bakora kuri aho hantu kwa muganga hose bafise ingeso zimwe hirya vuriro ni mm. mukuru ni mm. muto mm-hmm. bose urahiga icyo bagiye gukora bikene wavuze ngo ni ivuriro rya hehe neza na neza ikabanga ikabanga eee eh. mm. n'umwanda uhari urarenze none ari none abahakorera ntabyo babona ibyo byose eh, sinzi yuko babibona nuko batabibona ni biratera isoni mm. umuntu akagenda mu gatondo agataha ku mugoroba adashikiriye gushikirwa arashikirwa agashikirwa bwije abatonzeho bose baravugwa cyari abasubira inyuma batavuwe ni ukuvuga warambiwe urataha urataha nyana hmm. iryo vuriro no kurirondera twumva ibyaho nyine byifashe iyo byaba bintagaze niyo mva nkashyika nyine mu ijoro hmm. kandi mba ndazindutse mbe niryo ryonyine riri ngaho irindi riri mu kinini kabirori avuze uko basiki ikibazo cy'aho bivuza kubera ko batakirwa bamara umwanya muremure badafite uri karabakira uwundi munywanyi ku murongo alo alo namahoro amahoro alo ndakumva alo Allô Allô Oui Eh Ni sawa mu kiganiro Yego eh, ni mu kiganiro Yego Mm Bo ndi munyagihugu wo muri bihara Ehe Bo nkaba ntaza kwivuga izina Mm ikibazo dufise ni ico abaropora muruzi kizingo mm kizingwe bihara tuvuga uruzi kizingwe yego hmm. rero tukabona ko ibidukikize biriko birabangamirwa mm-hmm. tukaba dusaba leta ko yodufasha muri karanga icyo yohakora mugabo abo dusa ko bose bakareka kurira minimego abo ni nk'abandi abo ni nk'abandi muca ko batabiraba babikosore guhera kuri shefu de karitsiye yumva mm. kumi mm. shefu de serire na mm. musanteri pozitwawa sako n'abandi gushika no kuri musitanteri nta n'umwe agira icyo akoze ni ukuri ibyo twarabivuze twasomeye twaranabasabye ko mwoza mugafotora bose bakabona ibihe bikorwa ngaha eh, rero nkasaba ko leta dufasha nayo ikatugira ikongwe bagahagarika ibyo bikorwa biko bikorerwa ngaho none ko bama basaba yuko abaropora bo bikora bubahirije amategeko kugira bakingira ibidukikije n'amazu abari muri iyo micungararo none nabo bashefu do quartier barabiraba bakaraba hirya yego cyane kuko twaba twababwiye kuko amabeni aropora yaguma yaza barabahagarika mugabo bakabura ikintu na kimwe bakora none ayo mabeni nayo iwabo kugira ntihagire icyo bavuga ko oya nayo abaropora hmm. ingorane ni uko batabahagarika nibaza ko biva hoke kugira ibyo bikorwa byose babibone barabe hirya turi gusaba ko bobihagarika burundu nk'uko byari byarabuze bahora babihagarika ariko nk'uko mubivuze hama bigahagarara mu nyuma bigasubiye e, naho bahagarara babagabisha mu bo bobo baguma bakora ukuri kwamwe mm. nicyo bituma dusaba ko mwoza namwe kugira ngo mufotore aho hantu museke ku bose bayibonye tuzohashika yego mwari mwabitwemereye n'ubu hari n'ikindi hakaba hari hakaba hari abantu baba hafi y'uruzi nyine ku nkengera nyine ubwo basanzwe ari abaropozi ngo basigaye nk'imetero idakwiye kugira inzu zabo zikoroke mugabo nabo bakaguma baropora none ubu nihagira isanganya ribahoza kugora leta bababwira ah, ngo twimurira hahise twubakire kandi ayo babwiye eh, bariko baropora aho inzu zabo ziri eh. nibo bagira bareka inzu zabo zikoroke rero aribo bariko barabikora nibo babwira nyine harumva rero eh, nabo ntibikunda barimba aho inzu zabo ziri nuko badahagarara baraguma baropora uruzi nyine murakoze tuzohashika yego yego joro ryiza mwotumenyesha tukamenya ko muzi tuhashitse muzobimenya namwe aho murakoze joro ryiza alo mahoro ni sawa halo alo alo alo sawa halo uranyumva neza halo halo urashaka guhagarara neza tukumvikana Quando o corrente ele te abençoa, o chapenge vanoshikiti vavashimira tandi nanumwe ndovanga apogateka eko ndito akateka tasina munhu rikuvaidzwe eko ndito munhu wese tiisinagira mahoro uyaze muri mushatsi rakateka tasina munhu ndiyagire numwa nekuvaa rakateka tasina Mahoro. Halo. Halo. Ni sawa. Halo. Halo. Sawa. Ntidushobora kumvikana telefone iriko iravuga gutyo. Halo. alo ni bandege jene uri igiti alo alo alo ni bandege uri igiti alo abadafite amarebe alo haro haro bakuri adirisani yego washitse ni sawa yego ni sawa iyo telefone urashaka kuyikura muri hopade n'umurongo urakupitse kiganiro gisigaje iminota itanu gusa kumbure turasigaje kwakira nk'abanywanyi babiri alo alo Halo. Halo. Halo. Ni sawa? Halo. Ni sawa? Nanyu. Yego, nawe ni sawa. Sharikenda yize mu Ruyigi. Eh, ni sawa. Halo. Meze neza. Sharikenda yize mu Ruyigi amakuru je nashaka shikirize ku ishuri wacu. Asha turafise ubukene bw'abigisha. Ku ishuri wanyu ni hehe? Halo aho kwishuri wanyu ni hehe uri kuravuga Allô. Allô. Allô. Allô. Ni sawa. Aló. Hello? Aló. Aló. Bisawa. Ah? Aló. Allô Allô Oui Yohani mu cya Bujumbura Yohani Yego Ni sawa Intore Meze neza Turashima n'ikindi Muherereye amajyahe mu gisagara cya Bujumbura Ah muri zone buterere Ubuterere Yego Makuru tutamenye nayahe Asha makuru mutamenye ni namata n'ikara y'abantu bariko baratora halo sindiko ndakumva neza ati ibiziga ariko aratorana imiferege iva ngaho kujya mirongo ibiri muri zone kinama ibiziga eee uno munsi uno munsi bagitoye ejo baragitoye bimaze mm. kuba bibiri iminsi ibiri ikurikirana ni abantu mwamenye bavuga ngaho muri zone kinama baca mu mufurege wo kujya mirongo ibiri izana n'amazi mm. ntawabamenya nta muntu ashobora kumenya kuko bari kubatura bamaze no kubononekara bamaze iminsi rero ntawababonye ijya mvura imaze iminsi igwa niyo niyo bari bajyana abari baje bareshe babize rero ndakumva ukabona mu ijosi y'uko umenga hari ibintu babanigishije n'uno mm. munsi we bamutoye atambaye no kwambara mm. wo kujya mirongo ibiri uwo muvuze wo kwibarabara rya mirongo ibiri e, umuferege wo ngaho ku kukanga mm. e, kujya mirongo ibiri murakoze yego mnyonyo wa nyuma ku murongo alo. Alo. Alo. Ma, niyo Isawa. Eh twashima. Kuri telefone yawe muri hoparere kugira tuyage neza. Eh. Nikuvuga. Mhm. Eh. E. Ashoje mana Isaac. Mhm. Wo muri commune Cyankuzo. Mhm. Munaya Cyankuzo komine Gisagara umutumba bumba. Mhm. Mm amakuru yahiye naya bagomba gushyikiriza amakuru mhm. ajyanye n'ukuntu bavunja amashiringino kuri mm.